y Buena Vesprada. a la ciencia de cada día, el programa de ciencia de Cabiló Radio que ya feia, ya, ens havíem de que, de que encara estaba per Si Sí, así estén. a un altre programa, em, un poco diferente porque en verdad es como el els también ya una entrevista y también hablaré de un resolveré un dubte existencial, pero igual la diferencia es porque mm, la entrevista, en ya de ser algún amigo o, alguna persona de ella esta volta en semana a la universidad de y hem fet una entrevista a dos profesores que ens parlaran sobre nutrición y alimentación. Espero que os agrade yo vaig a aprender i, y em va agradar molt. Eh, per què de retras? Pues, es decir, ya creo que vas a comentar en el anterior programa de Fa pero pues a bé, de este programa de, ciencias sin en Cabello Radio a comenzar un altre en la radio politécnica de la Universidad de alacant y un company por un, programa allí, un podcast que es diu Ciencias Paranormales, que es un programa de ciencia para personas para personas normales, es el que diem siempre. Eh, I bé, allí estem dedicant-nos un poc eh, eh, els esforços i la gravació a, a fer el programa així allí i, i bé, per això eh, ens hem retrasat en, en, en la ciència de cada dia 5 Avilo Ràdio. De tota manera, si voleu, per si teniu curiositat, podeu entrar en epsalicante.ivox.com EPS eh, e Alicante es Escuela Politécnica Superior Alicante, Punt y Vox y e Y y allí trobareu todos els programas que, es fan en la radio de la Politécnica de la de Alicante. Y entre ellos está eh, este de Ciencias Paranormales que es el que hace el compañero Juan Carlos i jo, i que vos recomane també que escolteu perquè segur que vos agradarà. I bé, doncs podríem començar ja en el programa. Com he dit, anem a, a fer un, a resoldre un dubte existencial i el dubte d'avui és Hi ha vida després de la mort? O dit d'una altra manera, eh, és possible la resurrecció? Sí, ja, pareix això un programa d'Iker Jiménez, eh, de Friker Jiménez, com diuen alguns, eh, això pretén ser ciència rigorosa, així que ho explicarem, ho explicarem, ja veureu per què eh, faig aquesta pregunta. Eh, és possible la resurrecció? Hi ha alguns que ho pensen, i d'això parlarem. Eh, després de l'entrevista de Sí, y como he la, la entrevista para este programa eh, la van a hacer eh, se a dos profesores de la Universitat d'Alacant, eh, esta volta eh, Cabiló Radio y del Pablo de Sella, y eh, el programa La Ciencia de cada Día se'n va a la universitat a fer una entrevista a dos professors. Un d'ells és Pep Bernabeu, que és doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència, i també a Eva Tres Castro, que és nutricionista i professora ajudant en el Departament d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública e Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant, on treballen els dos, com he dit. Eh, els dos treballen en, en, en estudis sobre salut pública i nutrició comunitària, especialment, eh, sí, dedicats, eh, centrats també en l'Espanya contemporània. En fi, i vam parlar en ells, una entrevista, crec jo, molt, eh, molt interessant i molt didàctica també sobre aspectes relacionats amb l'alimentació, amb la nostra educació respecte a l'alimentació i a la nutrició, a la dieta, esta dieta mediterrània de la que parlem molts i, en fi, a mi m'ha agradat molt com he dit i espero que vos agradi a vosaltres també. A veure, comença. Sempre ha hagut un interès, crec jo, per la nostra alimentació, no? Però crec jo que, eh, especialment en els últims anys, pareix que és com... Bueno, note jo com si estem massa preocupats, o excessivament preocupats per el que... No sé si es, si es pot dir excessiu, perquè tampoc... Eh, però... Eh, no sé, la gent es, es fixa en els productes que siguin més sants, més no sé quantos, més, més tal. La preocupació esta és normal? Mengem pitjor que abans? Home, anem a veure. Eh, és evident que al llarg de les, del segle XX eh, es va produir allò que coneixem com les transicions alimentàries i nutricionals i en el cas concret de la població espanyola i valenciana vam poder abandonar aquella situació en la que molta gent passava fam. Mm. Eh, sols la fam de la postguerra, sinó inclús eh, antes de la postguerra pues, hi havia problemes de desnutrició i pràcticament fins a la dècada dels anys 60 i 70 pues, hi havia molts sectors de la població que, te, que tenien malnutrició, no? Per, no per, per utilitzar un terme més correcte. Llavors, què és el que va passar al llarg del segle XX? Pues que a mesura que vam anar avançant, vam poder deixar enrere aquesta desnutrició i aquesta malnutrició i pràcticament, molt probablement de la dècada dels anys 70, la, la nostra població menjava exactament allò que recomanaven els organismes internacionals, és a dir, mai com en aquell moment probablement l'alimentació de la població espanyola i valenciana ha estat tan adequada. Què és el que va passar a partir de la dècada de 1980? pues que en lloc de mantenir aquests hàbits alimentaris saludables, va emanar cap altra forma de menjar molt més propera a el que s'anomena la dieta occidental i és quan vam començar a tenir els problemes de sobrepes i d'obesitat. Però i quin va ser el que es va fer canviar a això? Per què va pues, anar precisament tot aquest procés de modernització que va viure la societat espanyola, la introducció de la societat de consum en el sentit més ple del terme, una indústria agroalimentària molt agressiva que pensa en el benefici, no pensa en la salut de la mm-hmm. població, mm. i una qüestió que jo crec que és fonamental, la manca de polítiques públiques, en aquest cas eh, d'iniciatives per part de les autoritats sanitàries, educatives, etc., per a mantenir hàbits alimentaris saludables. Com es mantenen els hàbits alimentaris saludables? I això Eva ho pot explicar millor, però a través de l'educació en alimentació i nutrició. Curiosament, nosaltres vam poder deixar aquella situació de desnutrició i malnutrició dels anys 50, 60, eh? gràcies, entre altres coses, a un programa que va ser pioner, que m'atreveria a dir, en el context mundial, com era el programa d'Educació en Alimentació i Nutrició, mm. que va ser, a més, objecte de la tesi doctoral d'Eva. En aquest programa vam millorar l'educació i l'alimentació, en alimentació i nutrició, i probablement vam contribuir a que eh, molts aspectes relacionats amb uns hàbits alimentaris adequats es corregiren. Què va passar en els anys 70, finals dels anys 70? Sí. Pues coincidint amb la transferència de competències a les comunitats autònomes, uh -huh. aquella unitat d'acció que representava un programa nacional d'educació en alimentació i nutrició es va perdre eh? i vam anar caminant cap a l'obesitat i el sobrepès. Ara està arribada aquesta situació sí. de la Ditjous la crisi econòmica en la que ara tenim sobrepès, obesitat i, per desgràcia, també hem recuperat la malnutrició. O sigui, entonces són els dos problemes, no, els dos problemes fonamentals que pareix que hi ha la gent ara, una seria l'obesitat i l'altra mm. seria la malnutrició també. Sí, és que és una... So... Eh, eh, eh, hi ha dues coses. Tenim, és que pot ser que una persona tingui obesitat però que estiga malnutrida Eh? No estem parlant de desnutrició, sinó de malnutrició. Ah, Tenim ja, molts ja. aliments sí, que ens proporcionen molta energia, però pocs nutrients. Eh? de manera que tenim, el, tenim el problema sobre pes i l'obesitat en una població i també al mateix temps està mal, malnutrida, no? en, en les conseqüències que això pot tindre també per a la salut. Ja. Eh, I aleshores eh, això es pot corregir en una dieta ara no portem una dieta correcta una dieta saludable ha alguna dieta que siga una, hi ha un estàndard o hauria de ser quasi més personificat? Primer, el concepte dieta, el concepte dieta és, no, no, és, no és el més recomanable parlar. Tenim que parlar d'estils de vida. Eh? El que és el concepte pareix com que la dieta és algo molt concret que es fa en un període molt curt de temps mm -hmm. i mhm. això no és el que ten, de, no, o sea, no és on, on hem d'anar, sinó que hem d'anar a uns estils de vida saludable. Dins dels estils de vida tenim l'alimentació i l'activitat física. Vale? Yeah dins d'aquesta forma d'alimentar-se saludablement, el model que més aporta, que, que el més més positiu aporta, entre ells és el de la dieta mediterrània. Eh? L'alimentació... No, la dieta mediterrània no és, no és cap mite, no? Vull dir, és que s'ha parlat molt d'ella i... Bueno, la dieta mediterrània... No, eh, jo, jo... Perquè la gent que ens està escoltant ho entenga... Què és, és la dieta mediterrània? És un model de referència és un model de referència i, i és una guia, unes pautes de què és el que tens que menjar. Però existís com a tal, o sigui, es podria definir una... Sí, sí, sí, però no és A, B i C, sinó que és una forma d'alimentar-se. És una forma d'alimentar-se on predominen, on predominen els, els aliments vegetals, on es consumís més peix que carn, on es consumeixen ous esporàdicament, on l'oli el que, el que s'utilitza és l'oli d'oliva. Molt bé. Vale? vale? Eh, s'utilitzen també les llegums, eh? aliments integrals... Ahà. Vale? És tota una forma d'alimentar-se que té unes característiques, però que el positiu que té la dieta mediterrània és que els aliments es poden combinar uns i altres. Mm. Vale? Tu pots un dia menjar un, un plat i el dia següent menjar l'altre i combinar de moltes formes diferents. Mm. Ja, ja, ja, entenc. Aquesta varietat que comenta Eva és el que el garantís una alimentació sana i equilibrada, perquè t'aporta tots els nutrients. Però, per exemple, mai s'ha pensat que equilibrat o tal, vull dir, que no, no crec jo que fa un segle la gent pensara si era equilibrat o no, era lo que... A veure, com, no així, sé. és que així hi ha hagut una forma tradicional d'alimentar-se en la Mediterrània, que ha estat condicionat per l'entorn, per l'edifici, que és dir, un model de producció i consum d'aliments que a més ha anat canviant al llarg del temps. Pensar que eh, nosaltres eh, en general som una cultura a la Mediterrània que és la conseqüència del creuament de moltes cultures. I això en el tema de l'alimentació i la forma d'alimentar-se també ha estat important. Dir, aquella base de la dieta mediterrània, que era l'alimentació grecollatina, no? de, dels grecs i dels romans, després va veure molt enriquida per part de la cultura alimentària islàmica, mm. no sols per els productes que va endur i que molts d'ells pues, són productes que, identifiquen clarament, per exemple, la gastronomia valenciana, com sí, pot ser sí, sí, l'arròs sí. Mm. Eh, i altres molts, sinó també la forma de cuidar los la forma de cuinar-lo, la forma de menjar-lo, etc. Després pensa que va haver un altre gran moment històric de globalització que va ser el descobriment d'Amèrica. És a dir, plats, productes, aliments tan propis de la nostra dieta com la queredilla, la tomaca, va venir sí, d'Amèrica. No? Aleshores, vull dir que hem anat construint, enriquint un model dalimentar lo no? però el que dia Eva és molt important probablement per, per, per les pròpies condicions geoclimàtiques de l'entorn, sempre ha estat una forma d'alimentar-se que s'ha caracteritzat per la varietat i mm. per la sobrietat. Mm. Amb pocs eh, ports de, de carn. La carn, eh, tradicionalment, i les persones majors que m'ho puguen escoltar ho recordaran, era una cosa que es menjava els diumenges, sí. Mm. i en poca quantitat, etc. No? Entonces, bueno, esa era una forma d'alimentar-se que va anar construint-se històricament al llarg del temps i sí que és veritat que va haver un moment històric en la dècada després de la Segona Guerra Mundial quan eh, epidemiòlegs nord-americans van observar que en el sud d'Europa la incidència de malalties cardiovasculars era menor que en el nord d'Europa i que l'esperança de vida era major en el sud d'Europa que en el nord, ah. concretament en l'Europa mediterrània. I ens vam preguntar per què era això, no? I, i fent una recerca epidemiològica van arribar a la conclusió de que un dels factors que podia estar contribuint a això era l'alimentació, yeah. la forma d'alimentar. I ahir és quan va sorgir sí. el mite... I el terme de dieta, dieta mediterrània, però com una forma d'alimentar-se propi del Mediterrani, Clar. però del Mediterrani d'aquella època. És a dir, ara tenim que la gent es pensa que per estar en el Mediterrani ja estem seguint dieta una dieta mediterrània i per lo tant, com seguís dieta mediterrània, eh, no, no he de fer res més. Si tu compares el que són els paràmetres de la dieta mediterrània en la dieta que actualment es segueix en el Mediterrani, veuràs que no té res a veure. Clar, clar, clar. Perquè a més la gent el que passa a voltes és que agarra dos o tres aspectes com l'oli, com... Eh, sí, eh, jo per això també he preguntat, concret, quin és el... Eh? primer... Oli d'oliva, pareix. Clar, i diuen, com ja menja l'oli d'oliva, doncs ja, pues ja està. Però és que l'oli d'oliva millor són dos cullerades soperes al dia. Yeah. en, tota, en, en, en tot el dia sí, vale? sí, pot ser sí, sí, que inclou des de, des de juni fins a el dinar de migdia tot uh Vale? I, ara mateix no està seguint, no, no està seguint la dieta mediterrània en el Mediterrani. Mm, no, clar. no. Clar, perquè entonces, eh, la, la, la dieta mediterrània és un concepte que ha evolucionat, clar, el que quan es va definir el concepte era una evolució, una, una no sé, van, es van absorbir conceptes i sí, aliments d'altres claro. sí, fins a, sí, sí, a arribar sí, sí. a esta que tenim ara. Mm. però clar, també és en contraposició, no? Per, el que dius, l'estudi este de nord-americans era una dieta diferent a ah, la de... Era la dieta tradicional, era la dieta que probablement seguien els nostres huevos i les sí. nostres hueles. Mm. Eh? Però que era diferent era la a la que seguien en el nord d'Europa, per exemple, clar era que era diferent, l'alimentació en el nord d'Europa i en el sud d'Europa és diferent. Però, I eh, ara és, també és una qüestió climàtica, ara molt sí, sí, clar, clar, clar, comentàvem clar. abans, no? És dir, eh, eh, som un territori en unes característiques geoclimàtiques molt determinades, on l'aigua és escassa, sí. doncs això mm -hmm. obliga a combinar moltes coses, on eh, la producció pues, és xicoteta producció de, de proximitat, de rodalies, etc. I tot això determina una forma on és molt, eh, s'utilitza molt també el recurs etnobotànic, és a dir, les plantes sí. d'ús alimentari tradicional. El clima també influeix molt en les propietats nutritives dels aliments, claro. encara que tu cultiv cultivares el mateix producte, el mateix aliment en el nord d'Europa que en el sud, la forma, la irrigació, o sigui, l'aigua, el sol que rep, la terra, això fa que se, que se, que se aliment tinga unes propietats sí. diferents, per lo tant, quan es mengen sí. també aportaran coses diferents, no? Sí, no es que, me ha mismo acá, pero es casi una, tontería, pero el de de estar en Suiza y, y, probar el vida allí, y allá era raïm, clar, és que aquest raïm Sí, que no, no, no, no, no, no no, no, No, perquè la, la, la qualitat del raïm també depèn, de, en, en compte del vi, de com ha sigut l'any, si, si clar, el vi clar, és, clar, clar, si l'any ha sigut més sec, el, la, el raïm té, mate, sí. està més concentrat i per tant després la, la, la serà millor el clar, vi, però... No, de fet ara mateix els països que tenen una major adherència a la dieta mediterrània són els països del nord d'Europa és que més allunyats estem de la dieta mediterrània són els països del sud. Perquè ens creem, com, com heu dit? O, o perquè... No, perquè els països nòrdics, que tenien greus problemes de sobrepès, obesitat i, i, i altres patologies lligades a una alimentació inadequada, han estat capaços de posar en marxa polítiques públiques i corregir els hàbits alimentaris i promoure, curiosament, aquesta forma d'alimentar-se més propera a la Mediterrània. I ara les eh, majors taxes de sobrepes i obesitat estan en el sud d'Europa. En Itàlia, en concret, en, Grècia, en Itàlia, en Grècia i en Espanya. Existeix un gradient que es diu nord-sud, on els països del sud, en Espanya i en Europa, són els que les xifres de sobrepes i obesitat són més grans. Des de quan es va fer aquell estudi, quan es va establir diguem, el terme este, ara ha canviat. Sí, claro. s'ha invertit. S'ha invertit. S'ha invertit completament. Hem abandonat aquesta forma tradicional d'alimentar-nos i hem entrat eh, eh, en, en el que s'anomena una occident, occidentalització, en el mm. sentit més pejoratiu del terme, de la en, nostra forma en una globalització alimentària que el que hem fet és que aquesta globalització alimentària ha, per, ha permès que altres països degut a aquesta globalització, adoptaren a lo millor alguns elements de la dieta mediterrània i, i, i des d'ací el que hem fet és <laughs> adoptar eh, els, els elements d'altres formes d'alimentar-se, com els Estats Units, com el, bueno, per exemple, l'excés del consum que fem de proteïnes animals. Oh. Per no parlar de grasses, de, de més pràctiques... Sí, clar, sí, no, és una cosa que, que parlarem, perquè també ja volia entrar un poc a aspectes més concrets de, de l'alimentació o de la dieta. Eh, què, què volia dir? Eh, aleshores, este, este canvi, clar, no, no té molt, té molt triat. Com es podria solucionar? Hauria d'haver una acció... Com, com educació, educació i educació, no n'hi ha una altra, per un costat. I per altra, polítiques públiques que, evidentment, facin que aquesta educació sigui una educació formal i informal, perquè no sols és, hi ha que educar en l'àmbit més formal de les escoles, els instituts, les universitats, sinó que després està l'educació informal, la que tenen que fer els mitjans de comunicació, particularment dels públics, clar, si no tenim sí, mitjans no, públics. <laughs> Sí. per això la tenen que fer, no? I després hi ha un tema fonamental, i és que tenim que involucrar la indústria agroalimentària en tota aquesta història. I hi ha que demanar-los aquesta quota de responsabilitat social per mm. a que mm. tot això siga possible. Yeah. Sí, perquè al final, no, comentaves que la, la indústria agroalimentària vol al final vendre el benefici claro. i igual per això s'ha sumat a la moda esta que, que comentava al principi de, dels productes naturals, no sé quantos i hi ha molta etiqueta de sin conservantes, sin colorantes, sense no sé quantos... Però del producte natural, anem a veure que això la gent que tindreu clar que és un producte natural, sí, sí, la gent sí, es sí, pensa sí. primer que perquè és natural és bo que, no, que és un concepte erroni, que perquè és natural és inocu, tam, o sigui, tampoc és, és correcte, però, però, però la indústria ha agarrat aquestes paraules, sano, natural, eh, sin, sí. conservantes, sí. sin antioxidantes, etc., como una forma de vendre. Sí, I el que estan fent en aquest cas moltes, és... moltes indústries és manipular és directament a, a, a la població. O sigui, la població té que tindre clar que la, que la publicitat no és un, un medi per a informar-se. O sigui, la publicitat és això, és publicitat, és ficció. La mm-hmm. informació és una altra cosa que té... Que té... Home, deu d'estar basada en una informació veràs, però el que passa és que moltes voltes no està. I e, e, esta, eh, clar, hi ha una, és una, una desinformació, no, és una mala informació, una manipulació, sí. Eh, clar, és falsa o errònia i, i també l'opinió que té la societat o aquesta idea de natural és un poc exagerada, aquesta dir, esa ànsia, no? que quan de natural ja és, hi ha una obsessió o tal volta. O, no, si bueno, obsessió igual sí. és exagerat, no? És evident ah, sí. que aquí hi ha un, un tema que, ja que posar damunt la taula, no? És a dir, nosaltres Ara mateix estem immersos eh, a nivell global en un model de producció i consum d'aliments que eh, forma part de lo que es coneix com la revolució agroquímica. És a dir, en aquest model de producció i consum d'aliments, la presència dels químics, ah. dir, de fertilitzants, pesticides, etc és evident. Eh, per altra banda, demandem productes que tinguin un determinat sabor, que siguin palatables, que siguin... i tot això comporta additius alimentaris que, en principi, tots els additius alimentaris estan regulats, jo sí, sí, no sí. hi ha que espantar a la gent que m'ho està escoltant. Sí, no, no, no. <laughs> Però sí que és cert, sí que és cert que eh, el que no regulem és l'efecte d'acumulació. No? Perquè, clar, eh, quan t'autoritzen un additiu, l'autoritzen eh, per a eh, ingerir aquest aliment en una determinada quantitat, però quan tu mm. estàs sumant additius, additius, additius... bueno, doncs hi ha additius que evidentment són necessaris, perquè si no els aliments no es podrien conservar sí. en condicions adequades. Però aquí sempre tenim que fer molt la mateixa pregunta. Aquests additius són realment indispensables? Doncs en el moment en què no són indispensables, en el moment en què no ho són, doncs ahir haurien d'aplicar el principi de precaució. Perquè Va. és veritat que no tenim una evidència científica completa dels danys que per a la salut poden tindre molts d'aquests additius, en alguns casos sí, evidentment, sí, sí. i per això s'han retirat, però tampoc tenim l'evidència científica contrària sí. de que són com dia Eva inocus. Sí. Entonces, ahí la qüestió, el ciutadà, però clar, té que ser un ciutadà format i e informat, deuria de ser el primer en exigir que si realment allò no és indispensable que no li ho posen, <laughs> perquè la seva salut pot estar I després tenim la moda dels aliments, que tu dius, els aliments sin, els alimentos con, els aliments... Sí. Però realment la gent... Oh, els que també han enriquecido claro, con claro. vitamina, con calcio, Pareix con no sé que un con, aliment de, no pot, no, pot, eh, no pot ser només un aliment normal, com tota sí, la vida, sí. sinó que si no té aquest valor afegit de ser sin sense algo o amb algo, pareix que, que... I això sí que és una moda. El problema és que, per exemple, els aliments sin, sin què? Sin lactosa, sin fructosa, sin... Lo que la gent ha de preguntar-se és jo realment necessite aquest aliment? És a dir, l'exemple, sin lactosa. Ara tenim, ara tenim una campanya molt gran de un, tot, tota una varietat de productes làctics sin lactosa les productes sense lactosa són per a gent intolerant a la lactosa, Clar, això és, és, no per a població en general. Ah, sí. si, si, eres, és si no tens problema, per què ah. la de comprar pues per què? Perquè la publicitat es ven que te sentiràs ligero. No, perdona, és que si jo no tinc intolerància a la lactosa, jo vaig a sentir-me igual. Clar, I, sin embargo, resulta que estic fent una malnutrició. Per El problema, per exemple, de la lactosa és que si tu deixes de menjar aliments en lactosa, el cos deixa de fabricar la lactasa, que és l'enzim sí. que degrada la lactosa, i per tant tu mateix vas a fer-te intolerant. Molt bé, sí, sí. Sense, se, sense voler-ho. I... No, sense voler, sense saber-ho. Sense saber-ho. Saber molt cuidado els aliments sí, els aliments con, però... o enriquecido con. A mi em fa falta menjar un aliment enriquecido con, si menge de tot, si fas... Eh, si, no? Enriquecido con vitamina D, si tu menges aliments làctis, es pre, eh, prens el sol, perquè el sol és necessari sí, perquè la vitamina D mm. entre en els ossos, tal, tu realment necessites pagar un 20% més o un 30% més d'aquest aliment per a que siga enriquit en, un en, en algo? Pues probablement no. Però tenim aquesta tenim esa... Sí, esa... Decir, puede haber un problema en una sobre, ¿cómo dir, Con estos, estos eh, alimentos, esos complementos energéticos, no sé cuántos. Sí, sí, claro, claro. claro. Pero en excés también puede haver un problema. Bueno, a part de... És una malnutrició també. Claro, sí. però a part d'en excés, és que primer pensa que el cos no assimila tot el que menges. Tu pots ser que menges tots els aliments que n'hi ha gent enriquits en el mercat, però el teu cos no els assimila. De manera que, primer, estàs gastant diners en algo que no vas assimilar yeah. i, segon, pot ser perjudicial. Claro. Ja, també. Ja, ja, molt bé. Però això és la pròpia, moltes voltes, la sí. pròpia indústria, és dir, que en eixe, con eixe, en eixe, en eixes ganes de vendre aliments i de què passa? Pues que les indústries fan, és de veres que fan una inversió per a modificar un aliment, però el problema és que després te, eh, incrementen el preu en un 20 o un 30% de l'aliment original i, sin embargo, a ells no els costa produir un aliment. Clar, i, i aleshores el, el, el, el el ciutadà normal, què, què, què pot fer? Vull dir, hauria, en teoria, de, de, de comprar o adquirir l'aliment normal, sense res El que ha de fer la gent és o, menjar és... de tot, menjar de tot, menjar de tot i poc, mm. en la quantitat adequada i que l'alimentació siga variada. Perquè si l'alimentació és variada i segueix els productes estacionals i menja i combina i no eh, es eh, clou aliments, no necessita ni alimentos con, ni alimentos <laughs> sin, ni ninguna altra cosa. Necessita... I quan menys aliments processats menges, millor. millor. Que tu sàpigues el que estàs menjant. Eso. Que no menges una llanda, que no menges algo en un plàstic que no sàpigues el que és, que tu veu que tu reconegues l'aliment. Ah. Quan més normal siga, ja no es digui, bueno, des del punt de vista natural, sí. quan un, bueno, com més s'assimile a, sí, sí, a l'aliment original, claro. que menja de tot, que menja estacionalment, menys aliments processats, més aliments frescs. Exacte. Sí, eh? però eh, per què? On està el, el problema del, del processat o de l'aliment envasat o... Bueno, pues perquè perd moltes de les propietats nutritives, pot perdre propietats nutritives, per a conservar-los duen conservants, o duen eh, antioxidants, o duen alguns elements químics que l'aliment si tu el, si tu el menges no el du, que moltes Podem voltes duen... un plat de paella, per què t'has d'agarrar una paella precocinada? Que moltes duen... Sí, no, no, clar, això ja ho sí tinc claríssim. Per a conservar-los solen dur molta sal. Claro, per a conservar-los, per a modificar el sabor, solen dur potenciadors del sabor, solen dur molt de sucre, solen dur molts, moltes substàncies amagades que l'aliment original no les té. No, clar. També podríem això en teoria en l'etiqueta va, va reflectit. Sí, però qui sap entendre no, ja, l'etiqueta? Sí, que entenc, <laughs> claro, sí, és com el prospecte farmacèutic, qui sap entendre el prospecte farmacèutic? Claro. Ja, ja. Eh, ai, si no la tenim... Ah, bé, volia dir, també m'ha apuntat així, eh, un element natural tal com ve, per exemple, jo recorde, i sempre he dit de les taronges brillants que venen. Sí. Una taronja no brilla. No. I també ahir n'hi ha un algo Vull que... Sí, pero es que al, al final, em, claro, sería un poco también en relación a, la educación, porque si volem, igual es eso de, anem a pues, agarremos antes la bandeja del, del tal que no a la charcuteria o a la carnisseria... La qüestió és que no, no li dediquem a l'alimentació el temps que li hauríem de dedicar. Però... I no mos adonem, i no mos adonem de que l'alimentació és clau, perquè sense una bona alimentació tu no, no tens una adequada nutrició i si no hi ha una adequada nutrició no hi ha salut. Entonces, tenim temps per a tot, menys per a l'aliment. I clar, això tenim que treballar-ho i tenim que educar-ho. I, i, I en les escoles, pues, els xiquets haurien d'ensenyar-nos a cuinar, que és una forma també pues... d'introduir xiquets i xiquetes, eh? Vull sí, no, sí, sí. Eh, I això és el que tenim que fer. I tenim els professionals. Afortunadament ara tenim els dietistes, nutricionistes, que són els professionals de la salut, molt ben preparats, que poden dur a terme totes aquestes activitats educatives a nivell de les escoles però no sols a nivell de l'escola, a nivell de la comunitat. Pensa, per exemple, la importància que té una bona alimentació per a les persones grans, les persones sí. majors. Mm. La qualitat de vida de les persones majors està molt lligada a una bona alimentació, a una alimentació adequada. Això pot evitar molts problemes i pot ajudar a portar millor moltes de les patologies que tenen les persones majors. Però la figura d'un dietista nutricionista comunitari, que per exemple en un centre de dia o en un centre d'estos on s'ajunten les persones majors o el centre de salut, etc., poder fer aquesta tasca d'educació en alimentació i nutrició pues seria fantàstic, no? I per, és un incís sobre el, els dietistes, no sé, eh, hi ha algun, com direu, que s'aprofita de la història de ser dietista o, per, o de la moda esta? Perquè aquestes dietes milagre que eixen, estic tornant un poc al començament, no recuerdo este de la dieta Duncan. Sí, Aquella... pero esta persona no és dietista, o sea... Ah, val, val, no, persona... no sé, no sé. No és, clar, el concepte, el, el dietista o nutricionista és una persona que s'ha format a la universitat, eh? antes la diplomatura era grau, i, i pocs, home, home de, to, de todo hay, no? De todo hay, però els dietistes nutricionistes en general són bons professionals que treballen els conceptes no? i que incideixen en aquesta alimentació saludable. En concret, les dietes miracles, si tu mires quin hi ha darrere d'ahir, el que n'hi ha són, a voltes, altres professionals sanitaris que poden tindre formació pues, diversa i en molts casos ni siquiera professionals sanitaris, ja, sinó ja, persones ja, ja. o modes o cares comercials que te hablan de la dieta de Dukan en concret, en concret és un metge, és, és, és un metge francès, sí. ¿vale? i mm, al final el col·legi de, de mèdics ha expulsat a Ducan de, del col·legi, l'ha expulsat, expulsat del col·lectiu perquè el que... Clar lo que està desacreditant el col·lectiu i aquestes dietes claro. miracle i aquestes tal està bé, està bé, sé que són perjudicials no per a la salut. Les dietes miracle no existeixen, eh, perquè a més fan un efecte rebot. Complís el requisit, ha, en la pàgina web del Ministeri n'hi ha un document que diu puntos que debe cumplir una dieta fraudulenta o una dieta milagrosa, ¿vale? que són promete resultados rápidos, moltes, moltes voltes es basa en un aliment, prescindir d'un grup d'aliments, etc la dieta d'Ucan, com, la, com la dieta de l'alcachofa, com la dieta de la llima, com la dieta de sí, qualsevol, sí, complís un però, per exemple, ja, a mi m'ha funcionat algun, per exemple, costa més faena, quan hi ha un, un mite d'estos, un milagre, desmentir el, el, la història que... O sigui, és més fàcil eh, que, que s'estenga la, la... Ah, no, perquè a més s'aprofiten de la desesperació de la gent, no? perquè a més hem de pensar que eh, moltes, el recurs a moltes d'aquestes dietes miraculoses està lligat també a la imatge social del cos no? i a la pressió que tenim, particularment les dones, de tindre sí. un cos mm -hmm atractiu, un cos que estiga en els paràmetres de la... I, bueno, i això, pues, evidentment, també és un tema que distorsiona tot claro. això, no? I la gent pues, I, a més, aquestes dietes sí que és de veres que en un primer moment sí que, sí que tens una ràpida baixada de pes, eh? Això sí que és, sí que és així. Claro, tu però, fas una dieta d'aquestes però... característiques i en dues setmanes pots perdre X quilos, ¿vale? El problema és que això és perjudicial per a la salut, que després va tindre un, un, un efecte de rebot, que el cos no, probablement no, no, vas a augmentar més quilos dels que has perdut, que si és una dieta, per exemple, hiperproteica, pots arribar a, a, a perjudicar els renyons, tu pots tindre un problema de salut realment greu, i, greu important per una dieta d'aquestes característiques ja. i perquè tu no pots estar tota la vida menjant d'aquesta manera al final al final vas a deixar-la de manera que no has aconseguit el que pretenies que és ensenyar a la gent a menjar menjar tota la vida d'ací a que, a que mos morim Entonces, o ensenyem a la gent a menjar bé o de, o de res val una dieta de dues setmanes o d'un mes que després vaig abandonar-la i vaig a tornar a fer el mateix que feia mal. I com dia Eva, és molt important que la gent tingui en compte que parlem d'estils de vida, sí. perquè no sols és el que menges, sinó és l'activitat física que fas, perquè al final ahir hi ha que fer un equilibri, no?, entre el que menges, el que ingerixes i, lo que, i la despesa que fas o que ingerixes. Entonces, en un context on ens hem tornat sedentaris, no mengem el silló, sí de la cadira, eh, agafem el cotxe per anar al cantó, vull dir, doncs, doncs això té també importància, no? I els estils de vida que hi ha allà són molt importants. Sí. Eh, em sembla perquè volia, tornant a, a això de la dieta concretament, eh, has comentat abans que, que molta carn no es menjava i no, tampoc és... Necessari, tanta necessari. carn com la que mengem no és necessari. Per, quin és el problema de la carn? de la carn o de les proteïnes. O, de les proteïnes. o sigui, les proteïnes, segons l'Organització Mundial de la Salut, ens deuen aportar el 15% de l'energia total diària. El 15% és un percentatge baixet. baixet. Ara mateix estarem en un 30 o un 40% de consum. I algú més. Eh? I algú més. I el problema d'aquest excés de proteïna? Per, implica... per exemple, perjudicial per a renyons tanta proteïna. Clar, igual que comentàvem abans, un defecte està en excés... Malalties cardiovasculars, per exemple, pues tenen que veure. Perquè no? venen associades a la grassa, molta carn, molta carn de la que es consumís ve associada a la grassa, no? Clar. Aliments que tenen grassa molta carn i molta no grassa. No? Grassa no saludable i a, part, i a més que la grassa porta moltes calories. Mm. és el que provoca també un sobrepès i pot ser una obesitat. Però deixar-la de banda? No, deixar-la de ah. banda no, però Karen des de... Estic te, i no, faig? Però... Bueno, perquè estem, <laughs> com ha dit Eva, estem parlant d'una recomanació per part de l'Organització Mundial de la Salut del 15%, del 15% de l'energia que tu ingerissis en un dia, com a màxim té que ser de proteïnes, no tens que superar això. Clar. I, I altres, però també, clar, eh, estem en un 30 perquè que arriba a banda de la carn de, la tres, de tres puestos, o no? Bueno, o especialment de la carn? No, carn, peix, ous, tot, tot, algunes tot, llegums tot, també, també tenen proteïnes, però la major part és de, de, són, són de, de, de la, la carn. La carn, a més, que moltes vegades s'ha convertit en un aliment simbòlic, no? que d'alguna manera està carregat de simbolisme i per que si no menges en quin sentit no? No, no perquè hi ha uns aliments que tenen un simbolisme afegit, no? perquè es considera que això és progrés, és claro. un estatus social. Ostentació. Sí, abans no es menjava carn perquè no es podia, doncs, com que ara podem i tenim diners, doncs de menjar carn tots els dies. Quan carn s'ha de menjar dos, tres voltes com a molt a la a setmana. setmana. Sí, sí. Dos, tres voltes a la setmana i sempre combinant carn blanca, lo millor, i alguna carn que siga més sí. grassa. I sí. peix 3-4 voltes, més o menys. Sí. I, sin embargo, que cada un reflexione, que pense quantes voltes al, a la setmana menja carn. I dia, quantes voltes... Clar, i molta sí, gent no, es dirà, no, tots els dies. Sí, és que pareix com que si no menges carn, la gent té la sensació de que no... I, clar, i a banda de l'aliment està la manera de cuinar-lo, no? perquè Clar, el, el fregir també té un problema. Sí, afegir les grasses... En este sí, però el que passa és que també s'ha de fer bé la, eh, es pot fregir els aliments, no, no és la manera més saludable de cuinar, perquè està el papillot, podem fer-ho a la planxa, podem fer-ho al forn, sí. podem utilitzar les noves tecnologies que n'hi ha, millor alguns utensilis de cuina, sí. però després si fregim hem de fer-ho bé. Primer que hem de, de fregir en una grasa que siga de qualitat. Què significa això? Que, que, resi, que resistisca a aquestes altes temperatures Tu has yeah. de cuinar en, quan, quan l'oli està calent, quan en el punt, en el punt de fum que es diu, que és sí. quan la grasa té al, al, al voltant de 180 graus, sí. és quan has de ficar l'aliment. De manera que es crea una pel·lícula per fora eh? sí. I, i impedís que entre més grasa dins de l'aliment. Ah. Si tu, per exemple, el poses en l'oli gelat, ja, el, xupla, el sí. xupla tot, Clar. Vale? Sí. i i una recomanació per als oients de Cabilo Radio. Entonces, tu fiques quan està en aquest punt, es fa una pel·lícula, per el propi calor, això és, esa costra, impedís que entre més oli i per dins es fa. Però clar, tampoc n'hi ha, que, ha que fregir tots els dies, sinó que també no, ja, de ja, ser... Ja, clar, clar. Eh... L'oli d'oliva, l'oli de casa, que fem així... L'oli d'oliva és el que millor qualitat en aquest sentit, sí. té, perquè són uns des que, des que, bueno, nutricionalment o des del punt de vista físico-químic dels aliments, eh, aguanta molt, molt aquesta temperatura i, i i és clar, que l'oli d'oliva, ja, ja és una, a banda de l'oli d'oliva ser, no sé, per, es diu que és bo, o era en esta dieta mediterrània que comentant, per, per, bueno, no sé per què diu que és bo, a banda per, perquè que a fregir fregint també és, també. és, és una, és una bona altres. sí. A, a part de que aporta àcidos grasos sí. monoinsaturados, no? Que són, que són beneficiosos, sí. però també té les dues coses, no? Mm. Molt bé. Pues mole, muchísimas gracias. Yo creo que, que hem un, un, un a, la nutrición y a la alimentación actual. En em qué les la m'ha agradat molt. Si no, si no hay una adecuada nutrición, no hay salud. salut. Em esa frase. Pero frase. que también te que la nutrición en el estilo de vida que, que has comentado, que he comentat, sí. molt important. Lo de vida de vida que dia Eva es fundamental. no, no, tienen que pensar en dieta, tienen que pensar en estilo de vida. Y la alimentación forma parte del estilo de vida. Mm. Actividad física, poco estrés, més convivialidad, sí, sí. Eh, en fi, moltes coses. Més la vida, no? <laughs> muchísimas gracias. I fins així arriba l'entrevista, esta entrevista en la Universitat d'Alacant a dos professors, a Pep Bernabéu i Eva Tres Castro, doctor en Medicina i nutricionista, professors en la, Universitat d'Alacant. Eh, espero que vos hagi sigut tan interessant com em va aparèixer a mi el seu dia i, i bé, també molt agraït eh, per la seva col·laboració en Cabiló Ràdio i ens quedava una cosa per, per aclarir. Dubtes existencials. I sí, encara ens quedava una pregunta, aquell, aquell, aquell dubte existencial per aclarir esa pregunta de ¿és possible la resurrección? No, no sé cómo com he plantejat al principi, al començament, però esa és la pregunta, és possible? Però aquesta pregunta té truco, sí, he de dir que té truco, com totes, en general, tots els dubtes existencials que he plantejat, en general la pregunta tenia un, un, un truco, no? Perquè, sí, ara no anem a parlar d'una resurrecció com a tal, com ho podem imaginar, sino una especie de reanimación. Sí, una cosa curiosa. Pues con he dit, hay personas en que, que que sí que es posible. o que, en el que confían estas personas es en la criogenización. o la criopreservación humana. Que, en qué consistís Consiste en, mantener el el cos una persona, una volta s'ha mort, a unas temperaturas tan bajas congelada de tal, a, ah, de tal manera que les seues funcions vitals, o bueno, funcions vitals ja, ja no en té, però els teixits, els teixits del cos i, i les cèl·lules, etc., es mantinguen sense, sense fer-se malbé, sense, diguem, sense podrir-se o sense eh, destruir-se. Eh, esta tècnica eh, en Espanya no és possible fer-la, realment existeixen només dos o tres empreses, tres o quatre al llarg del món, hi ha unes quantes en, als Estats Units i una altra en Rússia, i com dic, és una tècnica de congelació del cos. No? En què consisteix això? Com es, com es fa això? El que primer, el, el més important és evitar que els teixits es, con, no, es congelen, no. I més concretament, el que, el que han de evitar és que es formen cristalls, cristalls de, de, de, de gel. I per això el que han de fer és substituir l'aigua dels teixits per un altre agent de manera que no es formen aquests cristalls de, de gel. Clara, eh, com es fa això? esa substitució el que fa és eliminar l'aigua i posar un criopreservant que es consideren un anticongelant. Sí, sí, podríem pensar que un anticongelant del cotxe no és igual, però, clar, la, quan baix la temperatura del cos, eh, l'aigua que tenim passaria al gel. I per evitar que això passe, es, es fa aquesta substitució d'aigua de l'aigua per el criopreservant aquest. I clar, com el criopreservant, al cap i a la fi, és un agent tòxic per al nostre cos, eh, no podem, no podem diguem, tirar, o sigui, substituir-ho tot de, tot de colp, l'aigua que tenim al cos. Per tant, és una substitució paulatina. S'elimina un poquet d'aigua per el criopreservant i podem baixar la temperatura. Un poquet més de substitució d'aigua per, per anticongelant i baixem bé la temperatura fins al punt que arribem a l'estat en què l'aigua quasi ja no, és, ja no, no està dins, del, des dels teixits de la persona o del cos que ha mort i tenim tot mantingut per el, per el criopreservant aquest a baixa temperatura. Una cosa que, que s'ha de dir és que aquestes empreses eh, poden mantenir-te tot el cos o només el cap, només el cervell, que, el, que al cap i a la fi igual és el, el, el, que, el que acaba funcionant o que acaba manejant tot el cos. És una, una cosa que aparenta si a Frankenstein o ciència ficció, però és una cosa que està ahí. Clar, aquestes persones el que, el que passa és que per què confien en aquesta criopreservació? Perquè el que confien és que pues, d'ací uns anys, X, dècades, segles, la tècnica i la ciència arribarà al punt que siga capaç de poder reanimar un cos. Però, mm, clar, aquesta és una teoria molt bonica, però i què diu la ciència, què diuen els científics? Encara que hi ha alguns que sí que confien en que això podria ser viable algun dia, la majoria, la, la major part de la comunitat científica opina que és prou complicat, perquè una cosa és congelar, que sí que pareix un, un procés relativament fàcil, com he explicat, aquesta substitució de l'aigua pel preservant i anar baixant la temperatura, i altra cosa és eh, el procés invers de pujar la temperatura, tornar l'aigua i després tornar a fer, a aconseguir que els òrgans, els teixits, mm, tornen a funcionar, tornen a, a, a funcionar el cos com era. Perquè, clar, en aquest procés de congelació, eh, encara que es faci molta cura i en, sí, en, molt de cuidado, és molt, la major part del teixit o de les cèl·lules acaben eh, resultant danyades. Millor, un 60% pot resultar danyat i, per tant, clar, al mateix temps que recuperem temperatura, recuperem l'aigua de, de les cèl·lules en el cos, també haurien de reparar aquestes eh, cèl·lules danyades. Que la nanotecnologia avança i tal volta algun dia això sigui possible, Bé, les, les opinions en general de la comunitat científica són prou escèptiques al respecte i pues, consideren que, que pues, que no és possible. Clar, no anem a dir que siga impossible, que mai serà possible, però la cosa està prou complicada. Si algú té informació, o sigui, si algú vol informació, eh, crec que en Espanya existeix una societat, una, una associació de, de criopreservació, les dio la Asociación Sociedad Española de Criogenización y Ansosis, que están intentando cambiar la para que al menos el proceso este de, de, mantener un cos a baixa temperatura congelat siga posible en España. De momento el que, <laughs> si algú vol eh, esta a de vida eh, o de vida o de, de vida suspesa, eh, pot anar-se'n als Estats Units, allí o a Rússia, a que el mantinguin. I bé, ja està, fins així el, el programa, aquest programa especial que igual si no, eh, mentre escolteu o mentre heu estat escoltant heu notat que el, que el sonido era un poc diferent és perquè està tot gravat en casa, gravadora de Cabilo Radio però gravat en casa i per això igual sonen un poc d'eco o alguna cosa En fi, eh, si voleu ja sabeu que hi teniu qualsevol dubte, qualsevol consulta o jo que sé, el que vulgueu dir, pues yo Pere y puedo enviarme un correo, como digo, por pues, carrera sencilla, eh, o no sé, o con Cabilo Radio envío un correo y me arribará, seguro. Y si no, también, si os interesa eso de la ciencia, curiosidades científicas, historia de la ciencia, etcétera también vos recomiendo escoltar el programa Ciencias Paranormales, que es el que edit que faig amb un compañero en la red de la Politécnica y que podéis trobar en epsalicante.ivox.com www.radiocatalunya.com eh, I res més, fins a la pròxima, que espero que no siga tan lluny. Bon dia, bona vesprada a tots i es veiem.